Frantziako asambladak legedi berri bat onartu du, igande gauntan, asilio edo babes eh, eskubidea eta imigrazio legea, irurogei orduko ez tabaidaren ondotik, berre unta hogeita sortzi diputatuk legearen alde bozkatu dute, eta eunta hogeita emeretzik kontra, hogeita lau abstenitu dira, eta diputatuen erena ere falta zena Elkartasun delituak asik ilegala, erreten zio denbora berroita gunetik laro gehitamar egunera luzatua, adingabekoen presonegiratzea, pundu nagusi hauek agertzen dira, besteak beste, hortaz hitz egiteko gurekin alean lagea, abokatua arratsalde hona? Bai, arratxalde hona. Berdin lehenik, lehen iritzi gisa, zer diozu Frantziako asamladako nartu duen legediaz? E, eh, legediak behaz e, gaurko egoera gogortzen du e, eskubideak e, ditu e, atzerritaren zat eta asilioa galdekiten egiten dutenen zat epeak moztuz bai galderaren pausatzeko, gana ebeita duzieraren egiteko epea laburtua da eta gero errefusatua balima zaiote, EPA ere, EPE bat bazen eh, oai arte dei egiteko, errekurtso baten egiteko, eta EPE hori ere laburtzen dute. E, behaz hor, eh, ikusten da, behaz denak presaka egin beharko direla, eta jakina da presaka egiten den lana, ez dira sekuran hona. Ordan orokorki uh, e, murrizketa bat eskubiden aldetik. Alta, uh, Frantziako barne ministroak duela aste bat argudiatu zuen bere legediaren defentsarako. Urgentzia bat, bon, bazela krisi migratorioa dela eta eberitzak berriz hartzeko, imigrazio masiboa. Baina, asilio eskubidea sakratua zela gora ipatuz. Bai, hori... E, hori beti itxura ona agertzen dute, baina ikusten da azken urteri uh, e, behatuz, e, beti gorgurtuz duala eta beti gobernuak izan dain uh, e, go, eskoneko gobernua edo alderdi sozialistaren uh, gobernua, uh, beti goraipatu dutela behaz eskubidue horren defentsa, baina konkretuki uh, egiten duten uh, egiten dutena, ez da beren hitzekin akort eta egiten dune, dutena da gogortzea, egoeraren gogortzea eta hor ere kasu hortan eh, hola gertatu da, behaz ono gehiago gogortu dute egoera hori. Hmm. Babes eskubidea galdetzen dutenak, orain arte, uh, nor eta erreski hartzen, edo onartzen hote zituen orain arte frantziak ere, justuki galde horiek. Eh, beste estatu batzueri komparatu zer gaiten alda ezetz, e, gehien e, azken, azken urte hauetan, eh, gehien uh, eh, asilo eskubidea eman duena eh, Alemania da, eta uh, eh, porzentaia kartzen badira, e, Europa norteko estaduek gehiago, frantzia gehiago uh, asilo eskubide, eskubidea onartzen dute. Eta guk hemen, uh, estado frantzesezat helbudiren uh, eh, asildio eskatzerat gehien bat dira eh, gerla egoeran diren e, erresumetako jendeak. Memento izan dira afganistanikoak eta hoaie ikusten dira eh, siriakoak, e, irakekoak eta ikusten dira gero Afrika erdiko, erdiko jendea, ere heldu dela, e, jende gaztea heldu Europara ino eta bereziki uh, Frantziara ino zen eta hizkuntza bera menperatzen dute. Uh, asilio, dobabes eskubidea eta inmigrazioaren eh, gaia, beraz ber legedian dian eh, sartu dute, atzo do igande gauen duten lege hortan, frantxez asamladan uh, inmigrazioaren kasuan, uh, zein dira lege dionen, uh, lege diontan azpimaratuko zenituzken punduak zu lagia? Uh, dutenean beraz uh, Hoai arte, asilioa eskatzerat elduzen uh, eh, atzeritarrak behartzituen behaz elementuak uh, e, ekarri. E, bere bizia arriskuan zuen bere, uh, bere estaduan. Eta etzen ez da bere hitza askin behartzituen behaz elementuak ekarri, e, froga isat, e, lekukotasunak edo gertakarien... E, eta karieta zaipatu eh, idatziak, gana eh, eta prentsa idatziak, edo, ora, edo eh, elkarte humanitarioek egin txostenak edo. Froga ofizialak edo, ez? Horren, horren froga horien ekartzeko, bilzeko, lau hilabete bat zituzten. Bez, lau hilabete hortan, diadanik zaila zen, kasu bat zuetan. E, zenta gehienetan deusik gabe espakatzen dira beren estatuetatik. Eta guai hilabete bat gutiago izanen da. Bez hor, eh, pentsatzen dugu, e, eh, dosier, eh, dosier handan bat guai izanen dela, froga eskasia horrengatik, denbora eskasia zere. Mm. Ad, adi bai barkatu segitu? Ez ez. Adin gabekoen uh, kasua, horrek hainitz polemika sortzen du, zer duzu? E, ez dira behaz legedi eh, berean eh, sartzen, eh? adingabeko batek ez du normalki eh, asiloa galdetzerik eh, adingabekoa izanez eh, bere, bere buruaren eh, babestea manatzen du legeak, behaz hor tan ez dute ez dute deusik ez da deusik aldatzen orientzat aldatzen da e, familiarekin badira, eran nahi baita itamekin badira edo, orduan eh, sartzen uh, alko dira uh, centre de retention de la kolietan. Bai. Eta horai arte eh, Europak kondenatzen eh, du Frantzia mm, kasu horietan, eta pentsatzen duk de, deputatuak eta nahi izan dutela hori uh, legean sartu, e, zera pentsatuz hola e, Europako giza eskubideen korteak ez duela Frantzia hain erreski kondenatuko. Mm. E, posibilitate hori orai arte bazen ere, baina ez ziren berba hain beste menturatzen. Mm e, Posible da hori egitea? E, Europak e, hori adibiaz gaitzesten badu? E, pentsatzen dut Europak segituko duela hori eh, hori errefusatzen. E, Baina Frantzia tematuko da eta nola ikusten dugu tematzen den ere e, adingabeko batzueri e, zera ez onartzen adingabe, adingabeak didela ez onartzen eta erranez eta hemezortzi urte baino gehiago dutela eta eraiten duten data ez dela una eta mm. agertzen dituzten paperak falsoak dira eh, hortan tematuko da surazki mm, mm, eh, mm Frantzia. Bai honan agertu zen bezala hor? Agertzen den bezala, zenta bizpairu uh, kasu izan dira, berriketan. Bai. Erretentzio denborarena ere, uh, berrogeita bost egunetik larrogeita mar egunera luzatzearena horrek uh, zer nahiko du beraz? E, hori gaztigu gisa ikusten zen eta e, oai arte e, frantziak lortzen du atzeritar baten uh, kanporatzea uh, gehienetan uh, amar egun, amar, amar amabi egun barne. Eta ama bi egunetan ez balimadu egiten uh, biziki zaila zaio eran nahi du eh, gehienetan eran nahi du uh, iori behar duen uh, estadorat estaduarek ez duela onartzen eta ez ezko bat emaiten diola eta mm, beroita bost e, egun izan dain edo latonoita amar egun izan dain gauza bera gertatuko da ustez e, errezebitu behar duen estaduak ez ezko emaiten badu frantziali, eta badira munduan uh, indar, eh, aski, aski indar dutenak, uh, estadu batzuek ekonomikuki aski indar dutenak erriteko, ez nik ez dut uh, at, hori hori uh, errezibituko eta zuek aski duzue atxikitzea. Mm. Beaz, diplomatikoki erraiten dute, ez dut ere horin uh, gordinki erraiten, mainan, e, ez dut ustean lahatuen eta amarro egunekin eh, gertatuko denik, orakorik, eta zigor bat bezala ikusten alda. Mhm. Gehiago presondik kondena labur bat bezala edo? Bai, hori da. Mm. E, eh, eh, atzeritaren zigortze bat bezala izanen da naiz eta ez den zigor penal bat izaiten ahal. Mm. Ordan, ondorioak izango dira azkenean uh, ba, imigranteentzat edo? Imigrazioaren zat mm. Eh, ondoriorik ez, zen eta e, eh, eh, munduntan krisiak izanen direno jendea da, eta uste dut gizakiaren historioan dela hori mugitzea. Eta hemengo e, imigranteen zat, e, pentsatzen dut gehiam, gehiago izanen direla, behaz klandestinitatean e, biziko direnak uh, eh, diakinez, behaz, uh, epe guziak eh, mostuak direla eskubideen zat, eta aldiz atsemanak badira, e, retentzio zentroetan egoiteko epe guziak behaz doblatuak direla. Ze frantxez gobernuaren helburua hemen azkenean da piskat imigrante horiek desagertaraztea, desa hor beti hor izango dira ez? Eh, ez dakit eh, deser gertaraztea den elburua. Elburua uste dut dela e, bortizki jokatzea. Eta uste dugun, guk uste dugun baino gobernu bortitzagoa da. E, oai dugun gobernua. E, komparatzen dute batzuek Frente Nazionalaren politika posible bati, zukala uste duzu? ez dakit Frente Nazionalarekin e, lotzena aldi den e, baina ziur da, hor bat direla e, eh, gogorak, eta e, gobernu autori, autoritario baten e, neurriak dira hartu dituzten neurri horiek, ez dakit erraiten alden fronte nazionala edo ez, baina hor da autoritarismoa agertzen den, agertzen den lege agertzen dela lege horretan. Mm. Eta berdin bukatzeko, eh, lokalki ondorioak eh, hemen adibidez baionan edo elkarten lana indartu behar jasen ituko da, edo nola ikusten duzu? Eh? Ba, gaur egun hemen ez da italiako mugan bezen bat atzerritar ikusten. Badira pasatzen didenak, baina ez han gertatzen den egoera. Mm. Hemen aldiz guk ikusten duguna behaz hauzitegian da uh, endaiako zentro administratiboan uh, eh, erretentzio zentro, zentroan diren atzeritaren egoera txartuko da zen eta han behaz oai arte uh, eh, beroita bostegun uh, mm. ez pasatzen ahal oai lato eta amar egunez uh, eoiten ahalko dira han behaz horrek eran du ondorioak izanen direla behaz uh, psikologikoki eta moralki eh, han, han e, roin luzaz egonen e, direnen zat. Mm. Eta erretentzio zentroan aski leku izanen da? E, han lekuak ez dira, mugatuak dira, behaz han endaian dira oita amar, oita leku, eta han legez ez dira oita ameka ameiten al. Mm. hori, hori, garantia hori bada. Mm-hmm. Ados, bon, eborrekin uh, bukatuko dugu, erran bezala ipatzen ginen Frantziako asambladak bozkatu berri duen uh, asilio eta imigrazio legea, alen larrea abokatuarekin mileskera.